كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كذا الله تبارك وتعالى وكذيبا ونار بما da se približava kazna. Kada je ta kazna mogla da bude prepoznatljiva? I zbog čega prije svega? Zbog grijeha na zemlji, a zatim zbog oni koji su počeli da tlače ili uvijaju njegove vjerovjesnike, njegove poslanike koje je on odabirao, إلي وشروقا غازت الآثام لحمي ثم عظمي والعروقا كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا أجهدت سيارتي من شدة الزحف الطريقا يا رفيق uzvišeni Allah kaže čovječe opraštat ću ti grije i obadiru budeš dodio i molio. Čovječe, kada bi ti grijeti dostigli nebeta, nebeske visine, a poslom me zamolio za oprost, oprostio ti. والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا مؤمنة تفريكا من وصرش بالصدارة بارك وتعالى أسيم أسيا Ti mu prkotiš i prkotiš nemovom poslaniku sa Allahom i Juče da ti se oprosti.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 I neka je salava ti sedam na njegovog minjenika, posljednik Allaha ovog poslanika Muhammeda, Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, njegove ashaade i sve one koji su ga slijedili i one koji će njega slijediti za dana sudnje. A zatim, najispravniji govor je govor našeg stvoritelja Allaha Tebareke Votala. Najbolja uputa je uputa njegovog posljednjeg posarika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po islam su novotarije, jer sroka novotarija je zabuda. Poštovani džemate, Draga moja braća u islamu, grijeći svih naroda, pa do dana današnjeg, dobivali su uvijek na snazi i dobivali su posebnu dimenziju i mogli su se prepoznat kada dostižu kulminaciju kad, kada je Allah se bareke od pokazivao da se približava kaznat kada je ono Allah te bareće do teala pokazivao narodima da se približava kazna, kada je ta kazna mogla da bude prepoznatljiva i zbog čega prije svega, zbog grijeha na zemlji, a zatim zbog oni koji su počeli da tlače ili uvijaju njegove mirovjesnike, njegove poslanike koje je ono nabirao, ili njegove robove. Pa je Allah te bare kao te hala uništavao snagu onim koji su mislili da su moćni. Pa je Allah uzvišeni reagovao onda kada njegovi robovi to nisu bili u mogućnosti. Onda kada su vjerovjesnici i njegovi poslanici govorili gospodaru Moj narod ne utjeruje u nas, pa sudi među mene i njega. Onda je uzvišen i reagovalo. Kada su ljudi odbijali istinu, naprotiv kada su počeli da se rugaju, a uzvišeni, a uzvišeni te bare kao teana, to radi ne zato što je nepravedan na uzu bilah, to u njemu ne priliči, nego zato što su svo vrijeme ljudi odbijali milost Allaha tebareke wa ta'ala. Bileži ima muslim od Enesa radi Allaho anhu koji govori da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao uzvišeni Allah kaže čovječe opratat ću ti grijeje Ne obazirujući se meni, sve dok me budeš dozivao i molio. Čovječe, kada bi ti grijeti dostigli nebesa, nebeske visine, a potom me zamolio za oprost, oprosti obisti. Čovječe, kada bi mi došao sa punom zemljom grijeha i susrao me bez truna širka, oba su niste sa isto toliko oprosti braćo moja, braćo moja, pogledajte kako je uzvišen i te bareke votala milostiv. Kako je milostiv, koliko samo ostavlja vremena ljudima, prije toga što pokaže ljudima i pošalje poslanike, lema elsenjake, ila rahmetelu dana mi. A tebe smo poslali kao milost svjetovima šaljemo te Muhammede ljudima kao milost, ne kao kaznu. I kada odbio, kad odbio ovu milost, onda ti budu slijedi kaznu. Uzvišeni te bare kao tada. U ovom hadisu, poslanika sada vlada i sve, navodi tri stvari, ukazuje nam, a prva stvar je, čoveče, opratit ću ti grijehe ne obazirujući se na njih. Sve dok me budeš zvao i molio. Sve dok me budeš zvao i molio. I ta, ta prva stvar je doba. Doba vam te bare kevotala koja je potrašena nadom braćom. Nadom da će Allah primiti. Da će Allah te bare kevotala primiti tu dobu. Ali kako ćeš dobiti Allah i strajavaš u grijehu? kako ćeš dobiti onoga? Pogledajte kolika je mimo od naše gospodara te bare kavoteala. A ti mu Asija, ti mu prkotiš i prkotiš nemovom poslaniku toga nahore na sebe i hoćeš da ti se oprosti. Kako si ne, malo uman i kako smo nepravedni. Kako su nam grijesi zatvorili srca. Pa se nadajmo samo onome čemu mislimo da mi da je dobro da će biti opušteno. I tako kao da hoćemo da ujepemo svome gospodaru, ja ću raditi na ovoj zemlji kako meni paše, a ti ima da mi oprostiš. La ilaha ila ente subhaneke, indi kulturni ne zali mi. Subhanala, kako su ljudi nemarni, kako ne poznaju svoga gospodara i prta se i onda se čitimo što u bosanskoj klupi pada leg, onda se čudimo što vladaju tolju kuće u zemlju. Onda se čudimo što u doboju pada reko futbolska lopta. Zbog čega? Čudimo se što uzvišeni polako uništaju na ekonomiju. Malo pomalo, ode paradaj, odoše žitarice, zašto Rusija gori? Zašto Rusija gori? Valvari gori! zbog časti krvi provjere muđajda bilo svojeg muslimana koji ga žele čini tamo. Vallahi tamo ali toga. I bolit će iša vam trada. Bolit će vallahi postanje gospodar svoje vojske. Evo vam sad. Šta ćete sa avionima? Zbog grijeha. I zbog zuma te činite. Allahu, to je njegovim rabovima. Zašto se dešava neki prebat u Afganistanu? Zbog čega? Zato što uzvišeni garantuje. Vakane haka na lina nasmur mutnini. Ja sam se obavezno da ću i pomoć. To je naš gospodar. Zapamtite, braću, dobro ove riječi. Uzvišeni se obavezuje. Sve dok ga budemo molili da odbe svoj grijeha. Dok ne budemo se kivurili sa svojim znanjem, Oni što nam je on i svoje dobrote dao, da se ne budemo kivrli nad njegovim robovima, da im se rugamo, da im kažemo kako su ovakvi, kako su onakvi, da ta gruđa upućujemo na njegove robove, ba i ovo se ne smije desiti. Ovo se ne smije desiti, braćo, zabranjena stvar, umjesto da se brineš o svojim grijesima, ide mjesec Ramadan, mjesec Allahove milosti, kada se šeitani sputavaju, prilika, da se mijenja stanje, prilika da dobijemo Allahu da uputi ovaj narod i prije svega zopnu svojih grijeha. Hoćemo se spremiti? Ili ćemo dočekati Ramazan tegovni? Da ne možemo da učinimo sve od grijeha? Pa nam teško na nemaz? teško na noćini, teško uđeniti sadaku, teško pozivati, mređivati na dobro odreća, to znaš zbog čega? Zbog rijeva tako mi je Allaha. Ono si ogimetio, ono si ogovorio, ono si potvorio. I sve je ovo manje od toga. Sve je ovo manje od toga, braćo moja. Nego da upereš prstom u muslimana ili skupinu i kažeš sa glutima, oni su. La ilaha ilaha ilaha. Subhane kene kutu mene zale min. Sve je ovo manje od toga. Nemojte braćo. Dovimo Allah da nam grijeh oprosti. I dovit ćemo te bare kao ta'ala, njemu. Dovit ćemo da oprost svojih grijeha, oni koji nam čine zlu. Prilika je sve da pokažemo veličinu sunneta Muhammeda sallallahu sallam, islama. Ne bi nismo ti. Mi Allah molimo da nas uputi i da nam oprosti. Imamo i nama. Puno je lakše ovako obraći. Jer poslušajte me tako od Allaha, nemojte se razvojati iski. Puno je lakše ovako. Puno je lakše srcu. Mekše je dinu. Mekše je za islam. Bolje je za dravu. Mek te pljune šuti. Nema veze. Nema veze. Možda je trenutak pod njega njegove slabosti. Pokušajmo naći opravdanje. Pripolo se malo straha, da neće i njega privesti. Nemojte, braće. Nemojte, otvorite sva srca za davu. Otvorite, ona najbolje zna, možda ovaj naš sabun može uroditi plodom. I dan u dan, mi koji hodamo, sve više i više ljudi primata ovu davu. Došao sam ovdje i kad sam vidio dole, da je neko donirao na beku, klima uđa, jel? Na, ilaj, ilaj, To su znakovi laka, za to ajmo mu bolje kada u jednom umor džematu ili u zavetu nešto ne ide, moramo napraviti šumu. Neko od nas petlja. Kad se zavrnu slavine je, zato znači moja tražiti oprost od gospodara za svoje grijehe, to nam je prvo. I brinimo se o sebi. Hajmo vidjeti, prošle su godine, od prošlog Ramazana, evo, pa novak godina. Hajmo vidjeti šta smo uradili. Hajmo vidim, grešili smo. Grešili smo, nemojte, braću, nemojte da vas oduzme taj, ta negativna energija da misliš da si ti najpometniji da kod tebe nema nijednog grija. Ne, ne, ne, ne, nemojte, braću. Odbori glavu zbog pa ćeš vidjeti. Pristupili ste sa sobom, sad će Ramazan. Brat je činio zulu, dobi Allahom za njega. Dobi Allahom za njega, lakše je. Ako budeš protiv njega, može biti gori. Može ti Allah primi zovu, pa će biti još žešći i gori. Zove Allah za njega. Nismo svi isti. Nismo svi istog imana. Neko je jači, neko je slabiji. Ali kada dođu ovakva stanja i kulminacije, sad te mora pokazati, ne poslanika sada lovi sada. Sad moramo pokazati da smo neki. Sad moramo pokazati. I to ne da dokažemo nekom, nekom ne, ne zato što uzvišeni tu milost stavlja samo kome on hoće. Taj rahmet, kad se izlazi iz tajfa, krva, nadove pune krvi, a on kaže, gospodar, oprosti moj narod, ne zna. Oprosti mi, oni možda ne zna. A to da imele da sve izrne. Šta nam je onda lakše? Tako vam gospodara nebesa i zemlje. Je li lakše hodati punih prca Ne imaš te gobe, on te pljuje svađa. Laže na tebe, a ti doviš onavo za njega. Ja pustim te. Ja pustim. Pusti me. Neka napade me. Neka govore. Jedina moguća solucija jeste da se vratimo Allahu te bare vrtana, ali čisti. I da ga molimo za svoje grije. Ove garde koji u velikoj mjeri odbijaju ovaj din, moramo saburati, ljudje nam nema. Moramo vraćati. Nadamo Allahom milost i nada da će ovaj din pobjeti, da će nikad kod nas prestati. Osvijehe na lica. To nisu osvijehi eura, osvijehi eura i dinara i dirhema. To osvijeh čeka onoga svijeta. To je osvijeh ahireta Neka viki na tvom licu. Ma na tebi nije stalo do svađe vola. Ti ti onaj koga je Allah uputio, koji hoćeš da vodiš ljude ka svjetlu, onda ga nosi sa sobom. Nemoj ga ti bušiva. Kaže Allah te barake u teala. Pa kane rabbukum min sulbi, فقال ربكم ادعوني استجيب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين kaže Allah te bareke o teala Gospodar vaš je rekao, kaže, pozovite me i zamolite, ja ću vam se šta odazvati. Allah, ovakva. Allah se barake u otjara, braću moja. Pozovite, kaže, pozovite me i zamolite, ja ću vam oprostiti. Zašto su nam srta puta? Zašto ne možemo, hajmo mi biti prvi. Hajmo mi prvi spolupnu barijeru. Ha? Ja ću dobit te, za tebe. Ne ti mene ti upjaš. Nek me špioniraš. Nek me potvaraš. Nek lažiš na mene. Ja ću dobit za tebe. Moću Allah da te uputi na pravi put. I da moje tvoje srce zbližu mi slavu. Vidjet ćeš da ću držati. Vidjet ćeš da ću se očistiti divim saborom. A tako mi Allaha ovo je najteži braću moja, ovo je najteži bit sabora. Kad te vređaju, kad te potvaraju, kad te napadaju, a ti pokazuješ veličinu islama. Ovo je sabora. Ja neću trpiti radi sebe. Radi sebe možda ne bi ni trpio. Ne bi valahio. Ali ću trpiti radi svoga gospodara. Hoću radi njega da trpim. Eto, baš sad hoću da se sabora. Ja možda ne bi, možda bi izašao pa se udaru s nekim bio, bio neću. Hoću da vidim kako je to saburati na prvo udarcu. I da se na taj način šta? Približim svome gospodaru te bare kretama. Puno mi je lakše. Puno će ti biti plodonotnije, brate moj. Hoće tako mi Allaha prodaj pa ćeš uvijek. Od rasprave niko nije imao fajne. Od rasprave, zašto govorim rasprave, više nema nijesta razgovora sve je rečeno i završeno, sad ostaje samo dalje. Sad ostaje samo oni momenti kada on tebe ružno ti ne morije. Nema veze. Ja hoću džene. Ja hoću oprost. Ja neću da uđem, kako ću svađajući, kako ću raspravom oću džene, na koji način. A kako da uđem, a da zavolimo jedan drugog? <clears throat> jedan od sve morce, braća moja, koji će zadobiti hladu te barke, gospodara te barke, tada jesu oni koji su se bolili u ime Allah. Jedna od skupina. Da se pozabavimo svojim grijecima, vallahi zavolit ćemo se i tekako. Vallahi ćemo se zavoliti, pa kad se vidimo, ama, vjerte moje, ne treba ni ona reći da krenje, nego strca ko mame ti do jedan drugu. Zasigurno. Pa će se naši grijesi time blisati da pa ćemo tako zajednički uz Allahom te barake u tala hrvođu, moreći Allah za otrlo, zarađivati visoke deređe na zemlje. I zaista, zaista u ovim teškim vremenima, kada je sve upireno na nas, alhamdulillah da bilo. Zbiraš šta god da pokreniš i okreniš i pogledaš, sve upireno na nas. I federalno. I sve službe kako unutarne vanjske, tako i one vanjske. Sve normalno. Ljudi s bradama, bez brada, sa kapama, bez kapama, sve ti su složni u gradu samo na jednu stvar i na jednu stranu. Zato vas braćo i savjetim sebe van, sad je vrijeme samo. Sad sam u raju. Nemojte da dozvolimo da te neko isprovocirati. Ne Nemojte to sve dozvoliti. Hajmo sebi zarađivati zemljete. Hajmo sebi zarađivati. Da zaradimo i da osjetimo ono ljubav kao ashab jedan sa drugom. Kaže, oni kad jedan drugom ne bi vidjeli, ne mogu, kaže, kaže, umar mi sa ta drugom je nuk da proći. Ne mogu. Nuk, samo jedna, a da brata ne vidi. Požalim ga. Volim ga, subhanu. Znate kako su se oni voljeli? kad bi tražili i molili Allaha za oprost, njihova srca su sve bliža, bila jedan drugom. Sve više, koji mi se jasno zašto, sve što je manje greha, sve se više voli. Sve ćemo se više voli. A sad je prilika, nema greha, braćo. Nema greha koji ti uzvišeni neće oprostiti živ. Ne postoji ti širk. Samo digne ruke. Samo digne svoje ručite. Allahu kako ti tvoje začine prostim? Pa kuću ako me ne oprostiš? Pa nisam nigdje pristio. Teška mi zemlja, teška mi žena, teška mi familija. Allahu, ako mi ne oprostiš, ja nemam put, ja sam izgubljen. Pa zar će te Allah ostaviti takvom ponadu? Zar će te onaj koji kaže kada bi mi došao sa grijesima koliko je zemlja, nebesa i zemlja, Sve da je ispunjeno vrijednima kad naćeš oprost. Zamisli se, svi grijeci drvije kod tebe. I ti ga moliš krijeti oprašta. A pa gledajte kako ljudi odbijaju Allahom ljudi. Učiš li traži 5 sekundi u tebe da tvoje srce samo okriniš njemu i zamoliš, ništa više. I evo upute. Evo ljepote ovog dunjalka i prostranstva i širine ahirete. Evo džemljata na dunjalku da hodaš mirno, da hodaš mirno i slaviti znači sebe i vas. Tako vam Allah jedno, ovo nije primoravanje, ali da vas savjetujem, još danas, ovog momenta, kada budemo klanjali džumu namaz i u dolama, halalite i pogodam je šta uradio. Ja vas molim u ime Allaha tebara kretala, vidjet ćete, braćo, probajte, onaj ko nije probao, ne pokuša. Probajte ovu raditi. Halalite, kogod vam je šta uradio, vama nažal. Udario te, povredio, prilio te, halalio. Ono što je odvijeli, to nemaš ni pravo. Ali ono što se tiče tebe, to su radili puno učeni od nas. Čijem sa jednim temijem? Ebu Halifa, ajmo. Ahmed i Mehamed, Čijem se mir, ajmo. Čijem i ba. Da ne govorim o sadu, koji su zarađivali džemnete svojom iskrenošću. Kada sad dolazi, nema ništa kaže gospodaru moj, kad su bogati, kaže, udjeljuju, jedni daju deve, jedni konja, ja nemam ništa, nemam ni borbe u kući, sluša da sam šta govori, kaže, dajem ti, dajem ti, kaže, kao sadako, sve ono što su meni radili, bilo ko šta kaže, ja to opraštam, tu dajem, nemam ništa drugo gospodaru moj. A zamislite da dođeš na sudni dan i nađeš ovu dobu tvoju, nađeš ovo što si dao drugima. I gospodar se za tebe zavrlo. I vidjet ćete, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, tako mi gospodara nebesa i zemlje, ovaj rahmet, ovaj milost i ovu vrlinu nema ljudi malo ko. Malo su i malo je onih koji imaju kod sebe ovo. Halalite, braće moja, sve halate što god da bi urađeno. Vala mi lakše ćete hodati lakše ćete hodat ovom zemljom. Dobit ćete slav upute, dobit ćete razumijevanje vjere. Sigurno Allah mi danas je petak, blagoslovljen dan, džuma Allah mi Allah vas neće ostaviti. Ovakve stvari uzvišeni neće ostaviti, a da ti ne napuni tvoje srce. Da ne osjećaš prema muslimanima, ne su i fatici, i molotari, ne. Stavimo. Stavimo ide Ramazan. Idu dani, kad hoću da mi je srce puno bolo. Hoću da me na Ramazan prođu i barem. Hoću da izađem iz njega. I zadnja teravi namaz kad bude, a osjetim da mi je Allah oprostio. Da sam jači, da sam čvršći, da mogu još. Da hoću sve da dadim za ovu njegovu vjeru. Kad ovo budeš rekao, znaj sigurno da si uspio. I nemojte biti kukavice. Nemojte biti kukavice, braćo. Ne posustajte pitanju divna i Allahove vjere ni sekundu. Ne može. Zabranimo. Nemojte biti kukavice. Ali nemojte ovo dvoje miješati. Nemojte sad i kukavicu miješati. To nije isto. To nije isto. To, to nije isto. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Brojni su primjeri u kojima uzvišeni Allah te barake od ta'ala navodi i govori o svojoj milosti. I poziva i čeka ljude da mu traže oprosta, da im oprosti sve ljude. Braćo sve. I papu. i duša, i od ono sve. Tu je naš gospodar, tu je Islam. Sve ljude uzvišeni, dok si na životu, imao za tebe radi. Šta god da ti uradi, tu je naš gospodar. To je ta vjera Allah. Allah, ko je ta Islam? Ne ima vjere osim Islama, tako li Allah. Ovo ne nudi niko osim Allaha dođe. Ne nudi. Oposte za pare ne može kupiti. Džennet se ne uzima za dinar i dirhem. On se uzima s krušenošću i badetom sunetom Resula sallallahu sa sallam i traženju oprosta od svoga gospodara. I mi kajde rahim zola. Obratite pažu šest pravim kajim koja mula navodi jedan primjer kako bi ukazao ljudima na Allahovu te barake u tada milost kroz te primjere. Pa kaže, on od jednog od iskrenih prethodnika prenosi se, kaže, da je u jednom uličiti vidio kako se vrata jedne kuće otvaraju i kaže, iz tih vrata iz te kuće imati dječa plaćujući i vidićući, a majka njegova koja je bila iza njega, ga istirava, izbazi izlazi. Možete zamisliti šir gleda i djeca tuda visuće, plaćujući i vićući. Majka ono kaže izlazi naprijed. Pa kaže, nakon što ga je istirala, majka, tog dječaka, zavotila je tata i zaključala. Krenuo je dječačić. Mali dječak je krenuo ulicom, ali kud? Kud da pođem, kaže mali? Kome da se obratim? Pa se dječak počeo znači, razmišljati. Ne jednom druge kuće za utočište, nego ovdje tvoje. I vrati se mali dječačić. Pruža ti slomljena srta, ponovno svoje kuće. I dođe do svojih vrata i kaže, kad je vidio da se zaključana, nastavio svoj obraz na pravi tako zaspio. Zaspio je mali dječan, nemam kut. Pa kaže, nakon pizne su vremena, Zvanali se vrata i izlazi njegova majka. I gleda svog pinčića kako spava na pravu kući. Na onom pravu koji ga je ona malo prije istirala. Pa srce majke ne može da izdrži. Srce majke ne može da izdrži. Gleda ga u takvom stanju i kaže uze ga u naručje. Prilupi ga sebi kaže, sinčiću moj, kuda ideš od mene? zašto ti mi kaže Sinčiću neposlušan? Ja tebi želim dobro, a ti Sinčiću, tako mi radiš? Pa kaže, za ti nisam, kaže Sinčiću, rekla, drži ga majka, srte majke nije mogli držat, pa mu te pa i govori mu, za ti nisam rekla da mi se mu suprotavljaš, pa kaže, Nema mi kaže, tjedaš, pogledim suprotno svoje milosti. Zati to nisam rekla, Mali Cinčić, i sjedio u njenom mladiću. I majka je, majka je njegova i tako znači nastavila da mu tepa. Srce majke ne može izdržati. Stenak koji bi mnogi od nas služao bi srce puklo. Da vidiš da ti djete spava i svjerosti ga zbog neko služa. I dolaziš od kada šarata, a on spava niski, stavio glavom napravo. Nije nam tu da ti zove kuće. Znači, moja, Pogledajte počeka ove majke i pogledajte milosti ove majke. Kolika je to milost prema djecu? Kaže u kufani sallallahu alaihi wa sallam. Allah je milostiviji svojim robovima od majke prema svome djecu. La ilaha ila anta subhanahu. Inu kutu mine zalimu. Kaže kufani sallallahu alaihi wa sallam. Allah je milostiviji prema svojim robovima, od majke prema svome djetetu. Allahu akbar. U Allahu trebamo tvoj milost. O gospodar naš, podari nam svoju milost. Gledajte, braće moja, ne dajte kako, kako su učenjaci znali pisat i kako su doživljavali događaje iz svakog događaja na ovaj punkt kolika je Allahova milost kada ovakva majka prema svome djetetu ne može da izdrži. Kako je Allah te vada kada tada i nosim prema svojim robovima. I gledajte, to je milošće uzvišeni i da bi milosti svoje i kao milost svoje, milost svoj šalje kustanika ali se nas postala. Sve što je došlo od njega, braću je milost. Sve što je došlo od njega, milost najbolji propis od našeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi sallam, je nije ovo Nije te voda, nije teškoća, nije kazna, nije braćo Allahu ni jednom jedinom. Sve je ovdje da nogu. Nije ni sva. Nije ni korak. Kako se uši nužno? Kako se uzima abdest? Kako se spava sa ženom? Kako se jede? Kako se klanja? Kako se obožava Allah? Sve je tu milost nemojmo sebi dozvoliti, braće moja, da ovu milost odbijemo. Nemojmo sebi dozvoliti da milost svoga gospodana mijenjamo sa nečim što je dobila njegovu Ne Nemojte, braće, tako vam Allaha. Nemojte mijenjati Allahovu milost ni zašto. Jer onaj kome ne budu traži Allah i njegov postoji svoje srbu, svega je da je neće ući šta? Naš imana. Naš imana. Znači sve što ti je treći od crneta poslanika sallallahu alaihi sallam i što radi u stvari ti je draži. I bit ćeš uskraćen za slav imana. Tako kaže poslanik sallallahu alaihi sallam. Jer ti mora biti najdraži Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam. I onda ćeš uskraćen za slav imana. أقل أشكد ماشي دراجي تذرهم خلال ورادتك لا يؤمنون حتى يخطئوك فيما شجر بينهم يؤمن باستدارة وضع محمد الله سيكون سبب الله أكبر فبت الله كل سبب أنا هذا اللي يستغلونه اثنين تسوزان يشتغلون معه فلا وربك تقوى بي باستدارة وضع لا يؤمنون ليش بتبينك hrta ili hrti muke prije naše zredenje. No, u svim svojim sporovima tebe zasudio neust. Ovo je milost Allaha. Šedir u Arabsku znači braće drvo. To je drvo. Drvo koje je sprobjetano, evo ako na ovaj način, je srp iz prsta svoje, sa pratiču. Znači najmanji spor. To znači šedir, ima rješenje. Nemojte ni slučajno da vam se desi, da vam u srcu budete dobro zbog sunata. Pokazat će se na vašim djelima kad sad na našim istavljaju vojima. Nemojte, braćo, nemojte dozvoliti da budete ovu milost od gospodara. I kad tražite, tražite od njega, onda žel. Kad molite, molite od njega. Za uputu, za dini, za razumijevanje mire, samo molite od njega. Možeš biti doktor, Može ići na mjese, ako te on ne prijeti džabak. Nemojte njega da uzeti. Ehde nas se rata, no se prije. Uputi nas na pravi put. Kome se mi ovo obraćamo? Kome se obraćamo za uputu? I znamo se dobro. Znamo se dobro, Allah mi jedno. Kad vidite čovjeka da luta, on u ovoj fatihi nešto nije iskreno rekao. Jer te uzvišeni neće uputiti To nije njegova uputa da radiš ono čime on nije zadovoljan. Znajte dobro, ište gdje nas surao, ali uspjetljiv, ako ste iskren u ovoj doni, u ovoj plateži, no tako, neće te uzvišeni prepustit da radiš nešto što zaziva njegovu srbu. U protivnom, tvoja djela će pokazati da ti neiskren. Volimo Laha te bareke od Allah da nas odaspi svoju milošću. Molim Allaha uzvišenu, gospodara Arša veličanstvenu, blagara dana sudnjeg, da nas se smiluje, da nas uputi na pravi put. Molim Allaha te bale kovetara, da nas poštedi ružu govor. Molim Allaha uzvišenu, da nam pomije islam i da zavolimo jedan drugom kao braća. Molim Allaha te bareke od tala, da od nas odadna kukavišu, odobaranje, da nas, da nas pomogne da ovom mjesecu Ramazanu iz njega izrazimo još vrši i bolje jači. Molim ga uzvješeno da nas usmrti, a da bude sa nama zadovoljen. Molim ga te bareke lokala da nas usmrti, a da on bude sa nama zadovoljen. Molim ga uzvješeno da nas pomogne, da nam ojača naše ibadete. Amin. Onda je djelati Bogu na njegovom putu. Onda Allah se da reke o Da uništi sve one koji svetali slavu na semanu. Onda je Allah uzvišeno. Allah tako si tvoje očine. O gospodaru nebesa i zemlje. Olakša našoj braći u Afganistanu. Olakša je našoj braći u Iraku. Olakša je našoj braći u zatvorima ta ruta. O Allah našoj I samo vi i mnogi na hiljade naše braće muslimana u slobodi i znači sa svoje većine. O Allah, naš ljubi, neka od zovučara. O gospodaru, o stvoritelj naš, Allah, tako ti svoje većine, tvoji smo dobri za nas pomozi. Pomozi nas, kao što si obećao gospodaru nebeta i zemlji, a dobro smo tvoji. O stvoritelj, pomozi našu braću na vjeri. Pomogu našu braću u Palestini. Pomogu našu braću u Indonezi. Pomogu našu braću u Čečeniji. Uništi sve one. Pošalji vojci svoji gospodaru poznati samo tebe. Pošalji gospodaru tako ti tvoje veličine. Pošalji vojsku poznati samo tebe. Uništi im njihove milone. Uništi im njihove ratne izgledove. Vrati im sve rakete njih gospodaru našu. Uneti snagu srca muđajnika. Pomozi i stavi nas u njihove satvore. Ojačaj nas i stavi nas u njihove satvore. O, došto da do nebete je zemlje uputi narod Bosne. O, Allah naš, podari im uputu. Zato ti tvoje veličine sjedini srca daja. O, Allah naš, sjedini srca daja. O, gospodar naš, po tvoji nepravdu oni. Puti i napravi put. Sjedini nas zajedno da radimo za tvoj vjerom. O, stvoritelju naš, oprosti našoj djeci. Oprosti našim ženama, oprosti našim familijama, puti i nastavi put, nastavi nas s onima koji su dobri. Gospodaru nebesa i zemlje, trebamo tvoju milost. Gospodaru nebesa i zemlje, podari nam tvoj ravnost, daj nam tvoju milost, pomiri nam islam, pomiri nam želju za dunjalkom, i za hiretom, halalite, obili nam želju za džennetom, pojačaj nam želju, podari nam džennetom zvrdavu, podari nam da budemo tvoji bolesti na tvojom putu, ovo gospodaru nebeća zemlje, podari nam dobro i na ovom i na ovom svijetu, podari nam dobro i na ovom i na ovom svijetu, podari nam gospodaru nam dobro i ovom i na ovom svijetu. Sastavi nas, tako to nisma sa šehidima i priskani. Rekao Bogu, a mojima vas dobiti. Time mi imamo i potrebno dobar alhamdulillah i nobilalemin. Bedva šuruqa, يذهب لحمي ثم عظمي والعروق كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا أجهدت سيارتي من شدة الزحف الطريقا يا رفيق الدار يا رفيق الدرب مهما كنت فذا لن تفوقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن عشرين مرات فأزدادوا فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا نعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا